razvod braka u ime Allaha milosti milostivog samilosnog o vjerovjesniče kad tjednete žene da pustite vi u vrijeme kad su čiste pustite a onda vrijeme koje treba da prođe brojite i Allaha gospodara svoga bojte se Ne tirajte ih iz stanova njihovih, ani one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš. Allah može poslije toga priliku pružiti. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite i svjedočenje Allaha radi obavite. To je savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje, a onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Onome koji se u Allaha uzda, on mu je dostao. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio. A one žene vaše, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koji ga nisu ni dobile, one treba da čekaju tri mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode, a onome ko sa Allaha boji, on će sve što mu treba učiniti dostupnim. To su eto Allahovi propisi koje vam on objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao, on će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete prema svojim mogućnostima i ne činite im teškoće zato da biste ih stjesnili Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode. A ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu, sporazumijevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji djete. Neka učan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici, prema tome koliko mu je Allah dao jer Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao. Allah će sigurno poslije tegobe olakšicu dati. A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenja gospodara njihova i poslanika njegovih, mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti. Oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti. Allah je za njih neizdržljivu patnju pripremio. Zato se bojte Allaha, ovi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete, Allah vam je već poslao slavu. Poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi istmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela čine, a onoga koji bude u Allaha vjerovao i dobro činio, uvešće u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i vječno i zauvijek će u njima ostati, divnu će mu obskrbu Allah davati. Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio, njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve, i da Allah znanjem svojim sve obuhvaća.